e, hemen hiru pertsona egon dira, eh, esan dutela bai Xavier, bai Cristina eta bai Javier. Bi sentimendu era daudela. Guztiz kontra nago. Sentimendu bakarra dago. Sentimendu bakarra. Herriko jaiak bizitzea eta sexuaren diskriminazio bakarra dagoela. Eta zuek nun diferentzia hori egiten duzutenean bai konfliktuaren jarraitzearen alde zaudetela edo behintzat soluzio bat ez La pregunta concreta a todos sería si es imprescindible que el alcalde reciba al alarde igualitario. Bueno, yo voy a responder, si no importa, eh, directamente y rápidamente. Yo creo que sí, que sería muy interesante y necesario, pero no ahora, sino hace 19 años. No no, Irungo EAJak alarde arenal de dago, eta bai usted pausuak, pausuz pausu egin direla, eta eh, norabidea eta iparra Como corporación lo único que realiza es el voto en San Marcial. Y bueno, yo no puedo hablar por el alcalde porque ahora mismo no se encuentra aquí, pero sí que es conocido que el alcalde no recibe a ningún alarde de una manera oficial. Es verdad que está en el balcón y cumple una serie. Me gustaría, por favor, yo no voy a interrumpir a nadie, entonces me gustaría por lo menos que no se me interrumpiera mientras hablo, porque si no dejo de hablar. Desde el año 1996, hombres y mujeres que hemos sido abucheadas, insultadas, pegadas. Y yo no podía ir a la calle mayor que me pegaban, me tiraban vasos, me insultaban. Ahora, bueno, no nos pegan, pero nos han pegado y nos han insultado. Eso de que no hay conflicto es mentira, mentira. Y has dicho muchas mentiras, muchas mentiras. Eh, es de aquí nola, noiz, se moduan, baina amar, amabost, o gay, bost urte imaginatzen duzue hautagi bezala bialarde direla, nola imaginatzen nola imaginatzen duzue gora, ba, hogei urte barru. Zuek imaginatzen duzue bialarde egongo gongo direla betiko, edo egunen baten elkartuko direla, ez dakit, nola ikusten duzue.